Feuer Augen. Baba Hakkı Ali'nin ailesi. Orhan Yavuz'un ailesi. Doğan Öz'ün ailesi. Necdet Bulut'un ailesi. Atölye Özdemir'in ailesi. Abdi İpekçi'nin ailesi. Cevat Yurdakım'ın ailesi. Yavri Orhan Tüber'in hocanın ailesi. Büyük Kafkancıoğlu'nun ailesi Selim Özgür'ün ailesi Mehmet Zilli Tekiner ailesi İlhan Erdoğan'ın ailesi Muhammed Akın'ın ailesi Türkiye'nin emekçi ailesi Tuğran Dursun'un ailesi Musa Akden'in ailesi Uğur Mutlu'nun ailesi Haydi. Behçet Aykan'ın ailesi. Metin Altıokul ailesi. Mustafa Tilki'nin ailesi. Yasemin Cemedoğan'ın ailesi. Onat Kutlar'ın ailesi. Hasan Ocak ailesi. Metin Göztepe'nin ailesi. Necip Harmitoğlu'nun ailesi. Ve işte Fırat Bilgin ailesi. Yani